itegeko rishinga ingena abagize intayo yo kumugina botogwa ryaratewe ku mukono n'umukuru w'igihugu iyo tegeko mu ngingo yaryo ya gatatu rikaba ryerekana ko umuntu atogwa bari mu rundi afite imyaka n'imibiri bibiri mirongo itatu n'itanu y'amavuko kandi yigenza runtu muraza kubikurikira muri ano makuru kuri gukwiye kuja habona mu kwirinda gufatira mu kivunga bivugwa n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunwanisha jean bosco harerimana muraza kumutega abiri muri ano makuru bucanandiye amagara y'abantu uno munsi muganga Pierre Claver Njejimana yanonosoye iby'inyifato no kuvura indwara zo mu mutwe araza kudusigurira ibijanye n'ibiyabimutwe Yvette Nijimbere nje ngomba ndabashikiza no makuru muhinga bw'ivyo hari Albendo wayo sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isa bonyine ubwabo nk'uko ingingo ya cenda ibivuga ibiri muri iryo tegeko tubisomerwa na francine ndiho ku ni itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero ijana agakwego ijana na mirongo umunani n'umunani ryo kuwa mirongo ibiri n'icenda mu kakaro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ingingo ya gatatu muri iryo tegeko ivuga yuko intahe yo kumugina igizwe n'abantu icumi na batanu batogwa n'inama yo ku mutumba kandi uwitoza asabwa kuba kwije ibintu umunani ku bafise ubwenegihugu bw'umurundi afise n'imiburiburi imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuka ari imvuga kuri kandi agendera ubutungane yiyubahiriza kandi yitwararika ibyo ajejwe bisabwa ko ashobora kuba ibibazo by'umwituye yigenza runtu kandi atigeze ahanishwa icyaha gituma abanyagihugu batamwizigira ngo ntaba afise aho yegamiye kandi nta nkunzi yitwararika amatungo rusange kandi agaheba inyungu ziwe bwite ku neza ya bose ingingo ya gatanu y'iryo tegeko ivuga ko atanumwe ashobora kwemererwa kwitoza mu bagize intahe yo kumugina igihe ataba amaze by'ukuri n'imiburiburi w'imyaka itanu aba ku mutumba canke mu ikaritiye yerekewe n'ayo matora mu ngingo ya gatandatu bavuga yuko umuntu ashaka kwitoza mu bagize nayo kumugina abimenyesha umukuru w'umutumba canke umukuru w'ikaritiye hasigaye n'imiburiburi iminsi indwi ngo amatora abe ku munsi w'amatora abagize inama yo ku mutumba bose barashiraho umugwi ujejwe amatora wo nawe ukaba ugizwe n'abantu batatu bazwi ko ari intungane kandi bitanga ariko bakaba batari mu bitoza ingingo y'icenda y'iryo tegeko ivuga ko abagize intahe yo kumugina batogwa n'abagize inama yo kumutumba bonye bo ubwabo kandi mwibanga mu ngingo y'icumi bavuga ko amatora bera ku mutumba canke mu ikaritiye vyerekeye mu kibanza gitogwa n'umukuru w'umutumba iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ku ngingo ya cumi na kabiri ko amatora arangiye abatangazwa ko batowe ari abantu cumi na batanu ba mbere mu bari bitoje baronse amajwi menshi gusumba abandi mu gihe gihe hari amajwi uwusumbya imyaka abandi niwe aca ko ari we yatowe uwa mbere ku rutonde rw'amajwi ngo aca umukuru w'intahe kumugina wa kabiri nawe akaba cy'umukuru w'iyo ntahe abo nabo baca baheza bagatora umunyamabanga azi gusoma no kwandika ingingo ya cumi na gatanu ariyo ya nyuma ivuga ko umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umushikiranganji ajejwe ubutungane umwe wese mu bimwerekeye aribo bashinzwe ishigwa mu mu ngiro ry'iryo tegeko rishinga ingena abagize intare yo kumugina batogwa. ndagushimire Francine ndiho ku bwayo tubandaniza n'amakuru twabateguriye mu bavuga mu gisata cy'ubutungane bunwanisha kahise kabi uburundi bwaciyemwo gahanahanwa mu gwaruka bivanye n'ubwoko bw'ababyeyi bw'abavyeyi abo bakiri bato bakuriye Jean Bosco Harerimana umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunwanisha abivuze inyuma yaho gwaruka go mu bice bitandukanye vy'akarusi na Gitega gwerekaniye ko rudatahura kumwe amagume yashikiye uburundi kubwiwe iryo hanahanwa rya kahise n'iribi cyane akabona ko ukuri gukwiye kuja habona mu kwirinda gufatira mu kivunga ngo kataba tutsi canka abahutu bagiye hamwe bose kugira bafata ingingo yo guhonya ubwo bwoko bwoko kanaka tumutega biri bihiyumvigwa ingene hazoboneka ingene umuco utangwa kugira ngo uko kuri turiko turarondera tugutarire na cane cane tugutarire duhereye mu rwaruka na kare urwaruka n’igo kazoza nibwo ruzoba ruriko ruratunganya iby'igihugu ingene kigenda mu myaka ize mu gisata cy'indero abigisha bo mu ntara ya muyinga bahamagarirwa kuvavanura no kuba mu mazu bapanze bakiyubakira aho baba agukama bagategwa na Victor Ndabaniwe arongoye inama y'ikigo FLE kuri uyu wa mbere aho yagirisha inama abayobozi b'amashuri n'abigisha baserukira abandi mu masendika icyo kigo ubu kikaba gitanga ingurane imari imyaka cumi ku nyungu y'indwi ku ijana mbere kikanubakira ababyifuza inyubako bari haba bamwo Pierre Claver Barundi imuyinga abigisha ntibakwiye gusazira mu mazu y'abandi uko niko Victor Ndabaniwe arongoye inama y'ikigo FRE yabishikirije kuri uwa mbere imuyinga mu nama yagirishije abayobozi b'amashuri na bamwe mu bigisha baserukira abandi mu masendika Victor Ndabaniwe ati kugira uburaro n'iteka ntangere ku mugabo ahanura abigisha abarezi kwigana bene wabo bataciye ku ntebe y'ishure bo batubahuka gushinga izabo batabanje kubaka inzu ku bwa Ndabaniwe ngo izo si indoto birashoboka kuko ikigo FRE gisigaye gitanga amadeni ku myaka cumi icumi ku nyungu itavuna y'indwi ku ijana agasaba abigisha kutabandanya bafata amadeni ataca bamarira bafate nyabona ayo kwiyubakira uburaro bwiza n'abadashaka ingorane zijanye n'urwubako FRE ibazaniye vuba inzu zubatse aho uwifuza azo azozarariha ayibamwo igaca imegukira inyuma y'imyaka cumi abifuza bene izo nzu bahamagarirwa kuja kwiyandikisha mu buyobozi bw'indero mu ntara bitarenze iyi ikibanza kizokubakwamwo inzu mirongo ine n'indwi za mbere i Muyinga carabonetse FRE claver ikaba eh? itangura kubaka muri uku kwezi kwa myandagaro pierre claver barundi muyinga radiyo isanganiro basaba leta gufata mu minwe ico kibazo ngo kuko imvura iguye amazi atera no mu mazu y'abantu ibarabara rya gatanu mbere gushika no kuri Brarudi kuko bobo ngo barasamaye aho bashoboye hasigaye inguvu za leta abarongoye imitumba ishika kwibabara rya kaburimbi mu ntara ya ngozi riva mu kayanza gushika muyinga basabwa kuzibira ibinogo bisigaye ari umurengera na cyane cyane muri komine ya kiremba hakamo bagategwa na komiseri arongoye igipolisi muri yo ntara bonfor ndoreraho hakavuga ko ibyo binogo byo mwibarabara biri mu biteza amasanganya y'imiduga kuri iryo barabara inkuru tubaza Paulina Muzagara nk'uko yabishikirije mu nama y'umutekano komisari arongoye igipolisi yasabye bamusitanteri w'amakomine akora ku ibarabara ry'igihugu nimero zitandatu cya kaburimbi ko babwira abarongoye imitumba ikora kuri iryo barabara kuzibiza kariyere ibinogo bisigaye vy'imonogoji opsd bonfort ndoreraho akavuga cyane cyane amakomine ya kiremba gashikanwa hamwe na busiga muri komine kiremba tone gakere hamwe no ku birometero nka bibiri canke birenga ugira ushikiye ku masanganzira ibarabara ryarononekaye cyane imodoka zaba zinini canke zito zigenda ziratambatamba hirya no hino zikwepa ibyo binogo komiseri bonfort akoreraho akavuga ko havuye umuvuduko urengeje gutwara ibyuma ataburambe bituma amasanganya aba menshi n'iryo barabara n'ivyo binogo biri ubu mu bitera amasanganya menshi kuri iryo barabara akabasaba rero kubizimira biciye mu bikorwa rusange canke mu bundi buryo ingozi tonari muzagara radio isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ucana y'ino munsi tuza kubayagira ku bijyanye mutwe aho ngo ari cyo kintu cyose umuntu afata kigatuma inyifato y'ihungabana muganga Pierre Claver Njejimana yanonosoye iby'inyifato no kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko uwabyihereje agira ibimenyetso bitandukanye kigabanuka ry'ubwenge cyangwa kutigirira isuku imiyabaga ngo akenshi akaba ariyo mugwi w'ababyihereza cyane gusumba abandi reka iyo buca nandi tuyibaze aho muco ikintu umuntu yihereje igatuma inyifato yiwe ihungabana ngo nico bita mutwe muganga Pierre Claver Njijimana yanonose iby'inyifato no kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko mutwe hari byemewe n'amategeko nk'inzoga hamwe n'ibindi bibujijwe nk'urumogi hari ibiyobyabwenge cyangwa ibiyayuramutwe byemejwe byemewe n'amategeko aho turavuga nk'inzoga urazi inzoga barundi turakunda kuzinywa cyane hanyuma hariho abafata imiti imiti na nyene batazi ko ari ibiyobyabwenge mugabo bayibandana igihe kirekire ukazasanga irabagiriye ingaruka mbi hari imiti mu isanzwe iyo umuntu ayifashe igihe kirekire ishobora gutuma yononekara bivanye n'ubwoko n'urugero bw'ikiyaruraramutwe cyafashwe umuntu ngo ingeso zitandukanye atarasanzwe agira urashobora gusanga nk'umuntu yaraciye ubwenge mu ishuri cyane ugasanga ubwenge bwaragiye ntagishobora gufata ku mutwe n'ikintu na kimwe ikiyaruraramutwe wagamaze kwifata kironona ubwira umuntu yiyumvira rero iyo ibyiyumviro byamaze kononekara no kubufata ku mutwe ntubwifata ku mutwe benshi basubira koga abandi basubira no kumesura agahuzu usanga ba bantu biyiba cyane uzobibona yuko umwana atari gufata ibyo bintu atawe kwerekana ingeso atahorana agahura n'abagenzi yari afise yarabahinduye imigwi y'abantu atakintu bashoboye gukora atamugambi w'iterambere bashobora gusubira gukora bononekaye mu bisanzwe abavyihereza kenshi ngo nurwaruka ruri hagati y'imyaka ya cumi 15 na mirongo ibiri 25 ariko ngo hari n'abakuze babyihereza abantu bakunda gukarigwa cyane ni abantu b'urwaruka abantu b'imiyabaga nibo bakunze guhura n'izo ngorane cyane cyane muri ya myaka y'ubuyabaga mugabo n'abantu bakuze urasanga barimwo ugiye kubiraba mugabo ugaca usanga babitanguye bakiri muri ya myaka y'ubuyabaga nako ndakubwira hamwe umwana umenga byose arabishoboye umenga yokumviza icyayi cyane na kiriya hamwe usanga ni wa mwana agenda mu eh, rumwigisha ingeso zitari nziza ugasanga parife d'entrenement nawe nyine aragiyemo muganga Pierre Claver Handejimana azobabwira muri buca nanzi izokurikira ingaruka ku magara y'uwabyihereje hamwe n'ingene rero baheza bagafasha uwabyihereje urakoze honera muco abashinga batowe mu gisagara ca Bujumbura mu migambwe yose ngo bakorera hamwe iyo bari mu karuhuko canke no mu bindi bihe kugira baterere mu bikorwa by’iterambere umwe mu batowe Elias Buregure avuga ko mu karuhuko gaherutse bagendeye isoko ya Kanyosha kugira barabe igituma hari ibibanza biguma vyugaye Elias Buregure aravuga kandi ko hari n'izindi nyubako basanze zosanurwa vuba nko ku mashuri bagendeye tumwumvirize Naganda amenyeshe yuko Hashinga amateka batowe mu gisagara cya bujumbura uko tumeze twese bo mu migambwe yose snddfdd iprona seneri n'uwatowe aserukira abatwa turi kumwe twashize hamwe gukorera hamwe ubu rero nk'uko mubizi yuko ibujumbura hariho ingorane cyane cyane z'amashuri twashize imbere kugendera amashuri ntitwasize inyuma ibintu by'urudandazwa kuri ubwo rero twaciye tugendera kandi ibintu byerekeye amasoko hanyuma murazi yuko kugira ngo ibyo byose bikunde hari ikintu cyerekeye inyubako inyubako nazo ni zirakenewe n'amayira amayira nayo yivuza amayira haba hariho imiserege ubu rero mu kwezi kwa gatatu twarashe kugendera amasoko yo mu ruziba tugendera isoko ryo mu kamenge tugendera isoko ryo mu kinama twashaka yuko turaba hanyuma tukaca tubahimiriza gutunganya neza ayo masoko kugira ngo meri ishobore kuronka uburyo bwo kuzokoresha ibindi bikorwa twarashoboye kugendera ibitaro turagendera kandi inyubako zindi tubashoboye kugendera tubashoboye kugendera eh, atene primaire twari tugiye kuraba ingene amatate ari hagati ya atene primaire n'abafise amaparisere ku mpande za tene pirimeri ingene batwaye igice kitari gito cya tene pirimeri ko cyosubizwa mwagarutse ku bijyanye no kuraba amasoko tukaba tuzi yuko mu masoko nyine hatozwa amakori mbega muba mushika kure mukinjira nko mu gisagara cya bujumbura kugira mumenye uburyo buheza bukegeranya kuko ari ubwo buryo nyine buca busubira gukora iterambere mu kubaka inyubako n'ibindi mukamenya umuti mu kiringo kanaka runaka igisagara cya bujumbura cinjijaya oya nicyo kintu cyo kwinjira cyane mu gisata cya meri kiraba ubutunzi nta n'ibyo tuyumviriye twe twashaka yuko amasoko akora neza amabutike yugurugwe abantu badandaze kandi mu mutekano ntangere akaba ari hano duje dusohokera amakuru twe twabateguriye ndabakengurukira mwebwe mwese muri metezi abiri nkengurukira album ndo yamfashe kugira mbashije kubashikira ivete ni jimbe nakondo bashikiza namukunde yifurize kugira umunsi mwiza